Hebreërs hoofdstuk 13 Als broers met jullie mekaar altijd lief he, moet nie nalaat om gasvrij te wees nie, want door gasvrij te wees, het sommige mensen zonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisvees. Dink aan die gevangenis, alsof jullie zelf ook gevangenis is, en aan die wat mishandel wordt, alsof jullie zelf ook mishandel wordt. Die huwelijk moet door allemaal eerbaar gehou word. Wees in die huweliksleven getrouw aan mekaar, Wat ontugtig is en egbreekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: Ek sal jou nooit verlaat nie. Jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê: Die Here is my helper. Ek het geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerlei vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarbij gebaat nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoofpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitekant die laar en die smaadra wat hy gedra het want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. Veral dring ek by julle daarop aan om te bid dat God my gou na julle toe sal laat terugkom. God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers, dit is my dringende versoek. Julle moet geduldig na hierdie woorde luister waarmee ek julle bemoedig het. Al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe, Julle weet seker al dat ons broer Timoteus vrygelaat is. As hy gou genoeg kom, bring ek hom saam wanneer ek julle besoek. Groete aan al julle voorgangers en aan al die gelowiges. Die wat van Italië afkomstig is, stuur ook vir julle groete. Die genade van God sal by julle almal wees.